աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջին մի քանի օրերին շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր իրադարձություններ են տեղ ունեցել տարբեր տարածաշրջաններում։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, իրավիճակը մնացել է նույնը, արդեն 2 ամիս է ինչ Ադրբեջանը փակել է միակ ճանապարհը, որը կապում է Արցախը աշխարհի հետ, անջատված է գազամատակարումն ու էներգամատակարումը, բայց սա ոչ միայն Արցախի պաշարումն ու շրջափակումն է, սա միջազգային իրավունքի, միջազգային հանրության արժանապատվության եւ մարդասիրության շրջափակումն է։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում հետաքի զարգացումներ են տեղ ունեցել կապված Ադրբեջանի հետ։ Այսպես Իտալիայի կառավարությունը, Իտալիայի պետությունը առհասարակ Ադրբեջանի հետ կնքել է մի պայմանագիր, նրան տրամադրելով 4 գազային турբինաներ որը Ադրբեջանը պետք է օգտագործի գազա արդյունաբերության ոլորտում։ Ընդ որում Իտալիայի նախարար արդյունաբերության հայտարարել է, որ Ադրբեջանը կարևոր մի կամուրջ է, Իտալիայի եւ Եվրոպայի միջև, ինչպես նաեւ միջերկրական ծովի երկրների համար եւ նշել է, որ կարող է դառնալ հանգուցակետ Եվրոպա էներգետիկ ռեսուրսների մատակարարման գործում։ Մենք պետք է ուշի ուշով հետևենք նման քայլերին, որովհետև Ադրբեջանը այսպիսի տնտեսական քայլերը, տնտեսական ձեռնարկները անպայման կապիտալացնելու է քաղաքական ոլորտում, ինչը ազդեցություն ունենալու նաև մեր վրա։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում բավականին կոշտ հայտարարություններ հնչ է Ռուսաստանի կողմից կապված ԱՄՆ-ի եւ մի շարք երկրների նկատմամբ արևմուտքի։ Այսպես նախագահ Պուտինը հայտարել է, որ շարունակելու է ամեն ինչ անել, որպիսի բազմաբևեր եւ և իսկական ժողովրդավարական համակարգ, համաշխարհային այսպես համակարգ ձևավորվի, որտեղ գերտերությունները եւ բոլոր պետությունները պետք է հարգեն մեկը մյուսին։ Իհարկե առաջին հերթին սա նշանակում է հարգեն նաեւ Ռուսաստանի տեղն ու դերը։ Լավրովն էլ հայտարարել է, որ որևէ մեկը չի կարող Ռուսաստանի մեղադրել իր ազգային շահերի պաշտպանման գործում եւ նա շարունակելու է պաշտպանել իր շահերը անկախ ամեն ինչից։ Բացի դրանից Սերգեյ Լավրովը եւս մի շարք կոշտ հայտարարություններ արել, օրինակ հայտարել է, որ ԱՄՆ-ն փաստորեն ընդունել է, որ հյուսիսային հոսք այդ գազատարները պայթեցել են հենց իրենք։ Եվ սա նույնպես շատ կոշտ հայտարարություն է։ Նա նաև հայտարել է, որ սրա պատճառը ռուս-գերմանական հարաբերությունների խորացումն է, ինչը շատ վատ է ընդունում Վաշինգտոնը եւ պետք է խարխլել այդ հարաբերությունները, որպիսի հեգեմոնի իր դերակատարությունը ԱՄՆ-ն պահպանի։ Հիշեցնենք, որ դերևս այս տարվա հունվարի 27-ին ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալը Վիկտորիա Նուլանդը հայտարարել է, որ շատ գոհ է, որ այդ հյուսիսային հոսք գազատարը այլևս չի աշխատել։ Շատ կոշտ հայտարարություն է հնչել նաև Ռուսաստանի մի շարք հետախուզական ծառայություններից։ Այսպես նրանք հայտարարել են, որ արտաքին հետախուզության ծառայությունը, որ ԱՄՆ-ն պատրաստում է մոտորապես 60 ահաբեկիչներ Մերձավոր Արևելքից, այդ թվում նաև Կովկասից, ցակումով հյուսիսային Կովկասից եւ կենտրոնական Ասիայից, որտիսի տարբեր տիպի ահաբեկչական գործողություններ իրականացնեն թե Ռուսաստանում, թե հարակից շրջաններում։ Սա շատ կոշտ մեղադրանք է իսկապես, եւ այդտեղ Ռուսաստանը նաև պնդում է, որ ԱՄՆ-ն համագործակցում է Al-Qaida եւ այլ ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Կարևոր զարգացում էր նաեւ Ռուսաստան-Սուդան հարաբերություններում։ Սուդանի կառավարությունը արդեն իսկ համաձայնել է Ռուսաստանին տրամադրել կարևոր մի նավահանգիստ ռազմաբազայի համար։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ուժեղացնելու է իր ներկայությունը Կարմիր ծովի եւ ընդհանրապես Արևելյան Աֆրիկայի տարածաշրջանում։ Ասեմ, որ այնտեղ կա նաև թուրքական ռազմաբազա, Պարզ է, որ սա նաև մրցակցություն է այդ երկու երկրների միջև։ Ինչ վերաբերում է Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններին, ապա նույնպես շատ կոշտ զարգացումներ են տեղի ունեցել, այսպես ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեյան վեհաժողովը պետք է մոտակա ժամանակահատվածում քննարկի մի փաստաթուղթ, հակառուսական փաստաթուղթ Ուկրաինայի վերաբերյալ։ Ընդ որում չի բացառում նաև, որ անվտանգության խորհուրդ հրավիրեն եւ Զելենսկու կողմից առաջարկված այդ խաղաղության բանաձևը քննարկեն շեցնեն, որ այդ բանաձևը 10 կետից է բաղկացած եւ փաստորեն այնտեղ նշվում է, որ Ռուսաստանը պետք է հետ քաշվի նախապատերազմյան սահմաններին եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, սա Ռուսաստանի կողմից շատ վատ է ընդունվել, այսպես մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան հայտարել է, որ սա ոչ այլ ինչ է, քան փուչիկ եւ անհնարին է նման ուրեմն փաստաթղթերին Ռուսաստանը համաձայնություն տա։ Արեմտյան մի շարք երկրներ, մասնավորապես Լեհաստանը, կրկին կարևորել է, որ պետք է Ռուսաստանի դեմ պայքար տարվի եւ զենք տրամադրվի Ուկրաինային։ Իհարկե, շատ լավ է զենք տրամադրում ես, ուրիշները կռվում են, բայց քո շահերն է սпасարկում։ Այս տեսակետից Վրաստանը շատ ավելի իմաստուն դուրս եկավ վերջի ժամանակահատվածում, նա տեսնում եք, որ որևէ ձևով չի խառնվում Ուկրաինայի գործընթացներին, ինչի մասին նաև հայտարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գարիբաշվիլին, նշելով, որ իրենք բացառապես առաջնորդվելու են իրենց ազգային շահերով եւ ծայրահեղականությունների չեն դիմել, որ շատ կարեւոր է։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում Թուրքիան է շատ հետաքրքիր քայլեր ձեռնարկել, այսպես նրանք թույլ չեն տվել, որպիսի ԱՄՆ ավիակիր Ջորջ Բուշը մտնի միջերկրական ծովի թուրքական հատված օգնություն տրամադրելու երկաշարժից դժուժած ընտանիքներին։ Կարծում եմ, որ սա ավելի շուտ ներքին շուկայի համար է, քանի որ Էրդողանը արդեն գիտեք նախընտրական արշավ է իրականացնում անկախ այդ բոլոր զարգացումներից եւ երկաշարժից եւ այստեղ որpիսի ծայրահեղականների ձայները նույնպես կարողանա շահի չի բացառում որ պայմանավորված է եւ այսպիսի քայլի է դիմում ասեմ, որ շատ հետաքրքիր մի դրվակ եղավ նաև Թուրքիայում, ամենտեղ տարածվում է այն փաստը, որ երկաշարժից չի դուժել աշխարհի ամենահին տաճարը Գոբեկ Թեփեն, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակի մեջ է։ Սա ոչ այլին չէ, քան նույնպես աշխարհակահական քայլ, որտեղ Գյոբեկ Թեփեն մեր հայկական պորտասարն է։ Իրոք աշխարի ամենահին տաճար, որը երկու անգամ ավելի հին է, քան եգիպտական բուրգեր, բայց նույնիսկ այս ցաներ վիճակում Թուրքիան իր ազգային շահերը ատամներով պաշտպանում է յուրացնելով ուրիշների ժառանգությունը։ Շատ բան ունենք սովորելու Թուրքիայից, շատ բան ունենք սովորելու։ Վերջի օրերին նաև կարևոր զարգացումներ է տեղ ունեցել Իրանում, այնտեղ տոնել են իսլամական հեղափոխության 44-րդ տարեդարձը եւ մի շարք կարևոր քայլեր են արել, այսպես համաներում է շնորվել վերջերս Իրանում այդ անկարգությունների մասնակցած տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Սա Իրանի քաղաքականությունն է, մշակույթն է, որը կարողանում է շատ ճկուն ձևով այդ հարցերը լուծել։ Նույն այս օրերին Իրանը նաև ցույց տվեց ստորգետնյա ռազմաբազաներ, ռազմաօթային բազաներ, որտեղից բազմաթիվ ինքնաթիռներ պետք է իրենց աշխատանքը իրականացնեն, այդ թվում նաև պատերազմի ժամանակ։ Շատ տպավորիչ էր սա ոչ այլ ինչ է, քան նաև падգամ արևմուտքին եւ այլ երկրներին, որ Իրանը ուժեղ է։ Ասեմ նաև, որ այդ տոնակատարությունների ժամանակ իսլամական հեղափոխության Ալիևի ծաղրանկարներն էին օգտագործվել լայնորեն, ինչը բնական է նաև պաշտոնական Թեհրանի վերաբերմունքն է այս մարդու նկատմամբ։ Ասեմ, որ հետաքի զարգացումներ են տեղի ունեցել նաև Իսրայելում, այնտեղ տեղի ունեցել հաբեկչություն, որ զոհ են գնացել մարդիկ եւ որպես պատասխան Բենյամին Նիտանյախուն հայտարել է, որ 9 բնակավայր Հորդանանի Պաղեստինյան հատվածում իսրայելացիները օրինականացնելու են, այսինքն չեն քանդելու, չեն ամպամոնտաժելու այդ բնակավայրերը։ Սա եւս մեկ անգամ նշանակում է, որ հողի համար պայքարը շարունակվում է։ Հետաքի զարգացում տեղ ունեցավ նաեւ Քրդստանում Իրաքյան, այնտեղ ժամանեց Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կոմունիստական կուսակցության մեծ պատվիրակություն։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ դե ֆակտո գոյություն ունեցող երկրները շատ ճկուն քաղաքականություն են վարում։ Սոմալիլենդում նույնպես ընդանում են այդ պայքարը մենք խոսել ենք անցած հաղորդման ժամանակ դրա մասին եւ հիմա ըստ երևույթի ինչպես նաեւ կանխատեսել ենք պատերազմը վերածվում է Սոմալիլենդ Սոմալի պատերազմական գործողությունների։ Հետաքրքիր ուրեմն զարգացում տեղ ունեցավ նաև Թայվանում, այսպես Թայվանի նախարարներից մեկը հանդիպեց Կանադայի արտահանման փոքր ձեռներեցության եւ տնտեսական զարգացման նախարարի հետ։ Չի ճանաչված երկրի նախարարը հանդիպում է ճանաչված երկրի նախարարի հետ։ Սա շատ հատկանշական է, որը մենք պետք է միշտ ուշի ուշով հետևենք եւ հասկանանք, որ անկախ ամեն ինչից ճիշտ քաղաքականություն վարելու դեպքում նույնիսկ ճանաչված երկրները կարող են հասնել շատ մեծ բարձունքների։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեզ բոլորիս եւ մեր երկրին։